Oh. časne shabe, sve one koji slijede pravi put do dana. Večera ćemo početi da govorimo o poglavlju, o odjeći i ukrasima. Islam kao vjera, kao univerzalna vjera ulazi u sve segmente ljudskog života, tako je regulisano i pitanje oblačenja, odnosno odjeće i ukrasa koje čovjek smije nositi, a koje ne smije, odnosno koje je pokuđeno. Ovi večerašnji hadisi koje ćemo čitati Ovi hadisi koje ćemo večeras čitati Ovdje treba da stoji, samo treba pojačati. Mikrofon treba da tu bude. Govori o svili, odnosno o islamskom propisu o oblačenju odjeći od koja je napravljena ili skrojena u svili. I svi ovi naredni hadisi, to je devet hadisa, govore o tome. Pa ćemo ih iščitati i progovoriti, kazati nešto o tome kako Islam gleda jeli, na pitanje svile. Prije svega postavlja se pitanje da li je dozvoljeno nositi svilenu odjeću za žene i muškarci. Mnoštvo je fikskih rasprava bilo među islamskim učenjacima, pitanju svili. Prije nego što se, jeli, što je utemeljen iđma, odnosno konsenzus islamskih učenja. Znači u prvim generacijama među Eshabba i Tabinima bilo je dosta tih rasprava sve dok nije znači, donesen konsenzus kad su se svi hadisi o tome sabrali. Znači bilo je pitanje, bilo je malo razilaženje oko toga. I na kraju, islamski učenjaci su zauzeli određene stavove na osnovu hadisa koje ćemo večeras čitati, pa ćemo nakon što pročitamo nekoliko hadisa i osvrnuti se na neke propise. Prvi hadis 1335. naslovljen je svilu oblači na ovome svijetu onaj koji neće imati udjela na hiretu i o dozvoli korištenja svile i njene protuvrijednosti. I Omar Adel Lanho je rekao Omer ibn Khattab radijallahu je jedan put vidio u Tarida Teminija kako izlaže na pijaci svilene ogrtače. Kada to su bile ogrtače izvezeni žutim koncima i isprepleteni svilom i čistim zlatom. A inače je bio blizak kraljevima i dobivao od njih, pa je Omer radijallahu anhu rekao Allaho poslaniće, vidio sam u Tarida da izlaže na pijaci svileni ogrtač pa, pa da, si kupio jedan za doček arapskih izaslanstava kada ti dođu. A mislim da je još i rekao da ga oblačiš petkom za džumu. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve mu je rekao svilu oblači na ovome svijetu onaj ko nema udjela na ahiretu. Ovo je povod, znači povod ovoga hadisa. Nakon toga donesene su Allahom poslaniku alejhi salatu vesselam te vrste ogrtača, pa je po jedan poslao Omeru u sami ibn Zeidu i Ali ibn i rekao je rašite ih i podijelite svojim ženama za pokrivače kojima će pokrivati svoje glave, odnosno kao, kao Nakon toga Omer je došao noseći svoj ogrtač. Rekao je, Allaho poslaniće, poslao sam mi ovo, a jučer si rekao ono o taridovim ogrtačima. Poslanik Alijem sada Islam je rekao, nisam ti poslao da nosiš, nego da iskoristiš za nešto drugo. Međutim, Usamiju je obukao i došao kod poslanika sallallahu alaihi sallame i kada je poslanik je pogledao u njega, Usame je shvatio da se Allahom poslaniku alaihi sallatu nije svidilo to što je uradio, pa je upitao Allaho poslaniće, zašto tako gledaš u mene? Pa ti si mi je poslao, ti si mi poslao da taj obrtavaš. Rekao je, nisam ti poslao za nošenje, nego sam ti poslao da ra rašiješ i da podijeliš svojim ženama za pokrivače. Hadis prije svega govori o tome da oni koji svilu budu nosili na ovome svijetu, a neće imati udjela u tome na hiru I to je jel, ozbiljna prijetnja. I mnogi hadisi u kojima se govori tako da onaj ko bude nešto radio jer koristio nešto na, na nešto nešto na hiretu. Kao što je zlato, jeli, i srebro, i ovo po pitanju svile. Što znači da je stvar ozbiljna, dok ima takva poslanika, ali se zlato se na Povod ovog kao što vidimo da je, jeli, ovaj ashab predložio poslaniku, ali se vam da kupi sebi jedan grtač od svile i da u njemu dočekuje arapske zastanstva, E to je bilo i bio je običaj kraljeva i vrhodostojnika u to vrijeme da oblače one svilene duge e, ogrtače, skupe ogrtače koji nisu bili samo svili, nego su bili izvezeni nekim zlatnim jeli, koncima. I zato poslanik ne Isra kralja. Hoće kazati, nije to naše da uživamo i da se kitimo na ovom svijetu, to će biti naše na hiretu dženetu. To je osobina silnika, osobina oholi, osobina, osobina da se tako oblače i da se tako na ovaj svijet. I onda je poslao ove ogrtače koji su udršenja s Fabima, ne da ih nosi u vuku, nego da ih rašiju, da ih podijele svojim vrenama. Međutim, oni su jeli, shvatili da ih mogu oblačiti. Što znači da je svilu, iako je vidjet ćemo kasnije, zabranjena muškarcima prema iđuvavom konsenzusu islamskih učenjaka, e, da se svila može koristiti u druge jeli, ona, ovaj, svrhe, a ne za oblačenje, odnosno ne za uh, nošnju, odnosno odjeću. Ko bude oblačio svilu na ovome svijetu, neće je oblačiti na onom. Tako je na, ovaj, ovaj drugi hadis. Kaže, Halifa ibn Kab, Ebu je rekao, čuo sam Abdullaha ibn Ezubeira, kada je držao kutku i rekao nemojte odjevati svoje žene u slivu. Ja sam čuo Omara ibn koji je čuo Lavom poslanika ali se nas da je rekao da oblačite svilu jer onaj koji bude oblačio na ovome svijetu neće je oblačiti na ovom svijetu. Ovo je jel, mišljenje Ibn Zubeira do kojeg nije došao drugi hadis. Nije čuo drugi hadis poslanika ali se nam koji kaže ovo dvoje to jest svilo i zlato, svila i zlato, su dozvoljeni ženama moga umeta, nisu muškarcima. On je čuo samo za ovaj hadis, ne oblačite svilu. Jer onaj koji bude oblačio na ovome svijetu neće oblačiti na onom, a to je ovaj prethodni hadis. Iz ovoga vidimo koliko je bitno poznavati povode hadisa, kojim povodom je izrečen hadis i kome je upućeno to. U ovom prvom hadisu je upućeno muškarcima, jer su ona tri vrtača bila podijeljena je ono, trojica shaba koji su obukli, pa im je to poslanik ali da se Što znači da je ženama po malo, opet isto islamski stručnjaka dozvoljeno nositi svilu i zlato, zato što je svojstvo žena, odnosno njihove karakteristike su da se gizdaju i oblače svojim muževima. To je iz tog razloga njima dozvoljeno, dok vidjet ćemo kasnije šta su razlozi zabrane svile i zlata. Bogobojazni ne treba da oblači sviline ogortače. Ovdje se sad vraćamo na razlog, što znači da vjernici, pravi vjernici, ne treba da nose odjeću raskoša ili raskalašenosti ili razuznanosti, odjeću koja je izuzetno skupa, Osobina vjernika je da nosi nešto skromno, čisto. Skromno i čisto. Imate danas ovaj, poznate marke, tako, odjeće i obuće. One jesu kvalitetne. Imate manje kvalitetne, nisu napravljene od kože ili od ovaj, dobro platna, kvalitetnog platna. Međutim, nisu, nisu skupa kao neke marke Bugatti, neke druge marke koje se koriste, jeli? A koje su izuzetno skupe. Pa nađete recimo jedan kaput košta 1000 marka. To je raskoš i raskoš. I da ne govorim više. I do 5000 maraka dijelu košta jedan. To je rasipništvo. Musliman može imati taj Ali kupiti takvo dijelo za 5000 maraka, to je rasipništvo. To ne doliko je vjerniku muslimanu Bogu čovjeka. čovjeku. Ako može isto djelo kupiti za 200, 500, ne isto, nego prilično dobro djelo, neka kupi li to djelo, odnosno takvo, čisto tako iz Što znači ovaj razlog je ovdje da vjernik ne treba učiti sebe, svoj nefs na rasipništvu, na skalačnost. Imam cipele je li koje su kožne i dobre i kvalitetne, koje koštaju recimo 80 ili 100 maraka, ali imam druge koji koštaju 500, ali marka Ja hoću da nosim tu marku. Jer tu marku nosi svi ugledni. Svi ugledni društvo. Tako vjernik ne gleda i ne smeta. Roku Begne Andora Del Anto je rekao Allahom poslaniku sallallahu alaihi sallam je poklonjen svileni ugrtač. Pa ga obukao i klanjao u njemu. Kada je završio s klanjanjem, strgao ga je sa sebe, kao da je taj čin prezreo, a zatim je rekao ovo nedoliko doliko i bogobojazno. Šta se desilo u toku namaza, nama nije poznato. Da li mu je došla objava ili mu je da je prenio to, ali strgnuo grtač i bacio ga i rekao ovo ne dođu mi bogobojazno. Imam nevevi smatra da je ovaj hadis, da je ovo bilo prije zabrane svile muškarci prije nego što je zabranjena svila muškarcima. Svila je, je izuzetno skupa, prava svila je skupa i to je Eh, rijetka, da kažem, rijedak materijal koji se pravi odjeće, kroji odjeća. I ona je skupa. I zato poslanika Ali Sala Prsa kaže da ne dolikuje bogobojazni da oblače ono, da prave odjeću od onoga što je izuzetno skupo i rijetko. Dok ostali ljudi gladuju, nemaju šta, nemaju šta da obuku, nemaju obično plato da pokuju svoje tijelo. svi spomenuti hadisi, ove koje smo pročitali, ove koje ćemo pročitati, govore o tome da je muškarcima zabranjeno oblačiti odjeću od svile. Postoje neki izuzetci. Postoje neki izuzetci, kao što je ovaj hadis o kojem ćemo sada govoriti, to je da je dozvoljeno koliko je dva prsta, nekim hadisima spominje tri ili četiri prsta, da je toliko dozvoljeno odjeći, odjeći da bude svile. Pa kaže Ebu Osman Adjelan rekao, dok smo bili u Azerbejdžanu, Omer nam je napisao sljedeći. Dokle su ashabi musliman stigli u vrijeme Omera do Azerbejdžana. Utbe ibn i metak koji je kod tebe nije tvoja zarada, niti je zarada tvoga oca, niti tvoje majke. Savjetuje ga Omer, Da taj metak nije njegov. To je metak muslimana koji treba dijeliti kako Allah propisuje. Zato hrani muslimane u i prebivalištima kao što sebe hraniš u svom prebivalištu. Pazi se raskoš, pazi se raskoš ukrasa poklonika i oblačenja svile. Allah poslanika ali i na nam nam je zabranio oblačiti svilu, rekaš. Osim ovoliko, pa nam je podigao svoj srednji prst i kaže prst i sastavio je. Znači samo ovoliko. Prenosi Žubeir da je Asim rekao ovako je u knjizi, pa je Žubeir podigao svoja dva prsta. Ovako, svi oni koji prenose hadis isto u Kur'anu. Znači, svako onaj koji je prenio hadis u lancu, prenosta svog hadisa, isto je postupio. Znači, svi podigli su dva prsta i pokazali ovako. U ovom hadisu se spominje ili dva prsta, dok u drugim hadisma spominje da je poslanik Ali Islat rekao dva, tri ili četiri prsta. I Ulema je na tom stala, pošto ima tekst o tome. Kažu da je dozvoljeno koristiti svilu odjeći samo koliko je četiri prsta. Na jednom mjestu ili Znači da je dađemo jednu komadu ili više komada, bilo da je to u koncima ili nekim manjim dijelom i tako dalje. Suvej prenosi da je Omer ibn održao na džavi i između ostalog rekao Allaho poslanik Ali Salat Vrsa je dozvolio oblačiti svilu samo koliko dva, tri ili četiri prsta. Znači to je taj hadis. Na osnovu ovog hadisa Kulema kaže da je dozvoljeno samo koliko je četiri prsta i ne više. Mada vidjet ću ima drugi koji kažu drugačije. Zabranjeno je nositi svileni okrtač. Džabir ibn Abdullah je prenosi da jednoga dana poslanika Ali Salat na sebi imao svileni okrtač od kadife koji mu je bio poklonjen. Međutim, osjećao se tako nelagodno da ga je gotovo skinuo. Potom ga je poslao Omer ibn Rečeno mu je, zašto ga tako brzo skinuo lao poslaniče? Rekao je, zabranio ga je Džibril, a.s. E to je taj hadis u kojem e, dolazi zabrana vlačenja svile na muškarca. Potom je došao Omer Anahu plaćujući i rekao je, lao poslaniče, nešto se odbacio pa si ga meni dao, šta sam to ja? pogodilo ga. A oni su, jeli, ashabi su vodili brigu o to je bilo za njih, to je propast za Omera. Veli, neće ona dao u meni, ja dužim po smećenju, ja, ko otpada. Rekao, ja ti ga nisam dao da ga oblačiš, nego da ga prodaš. Omer ga je prodao za 2000 dirhima. Ovo je dokaz koliko, jeli, koliko je svila uvijek bila skupa, posebno u to vrijeme. A, svilu pravi ko? Proizvodi onaj, na buba ili onaj crn. Svilenjak, E, što se tiče, postoji mišljenje učenja, kad to navodi imam nebi. Imam nebi kaže da ako je odjeće više svile po težini od drugog materijala, recimo pamuk svila, ako je više svili, 51%, 51,49, kao Republika Srpska federacija, omjer Ako je više svile, onda je haram. Tako odjeća haram. Pa makar se i ne vidjela ta svila odjeći, izmiješano pamuk i svila, izmiješano, ali teža svila, više svile, tako odjeća je haram. Zato što se u obzir uzima količina, odnosno uzima se težina. Kaže, ako je manji svile pomiješano s drugim materijalom, takva odjeća je dozvoljena. Zato što se obzir uzima, jeli, obzir uzimaš čega je više, čega je više. Ako u nekoj odjeći imamo, jeli, imamo više materijala, ako u nekoj odjeći nemamo, ne dominira svila, ne možemo za tu odjeću reći da je svila. Tako. A ako dominira svila, onda možemo reći da je svila. Međutim, neki islamski učenjaci kažu to nije pravilo u fiku, u islamskom pravu, toga što, kaže recimo u primjeru vode, ako ima, ako se pomiješa voda i nečistoća, voda i nečistoća, i ako ima više vode, a nečistoća promijeni boju, okus i miris, onda je voda nečista, bez obzira što ima više vode. Tako da je najsigurnije uzeti ovo pravilo ne više od četiri prsta, ne više od četiri prsta odjeći svili. Dozvoljeno je oblačiti svilu u slučaju nekih bolesti. Ovo je taj izuzetak. <clears throat> Enes ibn kad radijal prenosi da je u poslanik sallallahu alaihi sallam je dozvolio Abdurrahmanu ibn Auf i Ezubeiru ibn al da na jednom putovanju vuku svileni kamis, to je duga košulja ili galabija, zbog svrava i neke bolesti koju su imali. U drugoj predaji stoji da su se požale Allahom poslaniku, ali su na na vaške. Sad kažu sam da je u, stanju potrebe, da je dozvoljeno oblačiti odjeću od svile. Znači može to biti 100% svila odjeća koja je samo od svile, ali samo u slučaju ako imamo neke bolesti. To je izuzetak ili olakšica. Ovo nema veze što su oni bili na putovanju, kažu sam slučajno to može biti kod kuće. I ako smo kod kuće možemo, a bolesni smo, Jer svila nježna, meka. I ona neće da, ovaj, ona neće ogrebati kožu. Nego čak što više ona raznježuje kožu i može djelovati, može djelovati ovaj, pozitivno u zdravstvenom smislu, da pomogne pri izlječenju kožne bolesti. I samo u tom slučaju je dozvoljeno. Neki opet spominju u, u ratu da je dozvoljeno koristi svilu u ratu, ali zato nemaju nikakvog argumenta. Osim ovaj hadis, što su jeli, ovaj, ove shabi bili u pohodu nekom vojnu, pa kažu dozvoljeno u ratu. Ne, oni su imali drugi razlog. To je što su bili bolesti, imali su kožnu bolest. Dozvoljeno je oblačiti odjeću zakrpljenu svilu. Abdullah, Abdullah oslobođeni rob Esme, u Bubekove čerke, a bio je dajđa Atajina sina od robini prenosi poslala me Esma Abdullahu ibn Omer, radijallahu anhu, i rekla mi da mu kažem sljedeće. Saznala sam da ti zabranjuješ troje, odjeću zakrtenu svilom, pokrovce na sedlima i post cijelog mjeseca Ređepa. Abdullah mi je rekao, što se tiče posta cijelog mjeseca Ređepa, kako da ga zabranjujem kako da ga zabranjuje onaj ko posti cijelo vrijeme? Znači ovim negira vijest koja je dobro do esme kojom, to, kojom on to zabranjuje jer on praktikuje taj post. Što se pak tiče odjeće zakrpljene svilom, to je zato što sam čuo Omera ibn Hatab radijallahu anhu da od Allahog poslanika ali to se nam prenosi da je rekao zaista svilu oblači onaj ko nema udjela na ovom svijetu pa sam se pobojao da i to ne bude od toga. Znači to je bio njegov lični stav. Iako to nije bilo odjeće od svile, nego samo zakrpljena nekim dijelom svilom, on je ipak iz predostrožnosti zabranjivao i to. Što se tiče prekrivača za sedlo, pa evo Abdullahovog prekrivača kad ono crveni pokrivač, to jest nije bio svilen. Vratio sam se Esmi obavijestio Abdullahovim odgovorima, rekla je ovo je džube Allahovog poslanika, ona je izvadila donijela džube, kaže izvadla je tajelsansku perzijsku džube koje na sebi imalo džepni umetak od svile i rubove ukrašene svilom. Pa je rekla, ono je bilo kod Aisha radijallahu anha sve do njene smrti, pa kada je umrla ja sam ga uzela. Njega je poslanik Ali to sam zvlačio, mi ga sada perijemo i to vodom liječimo naše bolesnike. Kao red bereketa, ono, od, odjeću nosio poslanik Ali vidimo da je poslanik Ali Sala nosio ovu, vodiču, imao je džepni umetak, to je mali komad svile i rubove ukrašene svilom. E sad, ono pitanje četiri prsta, to je poslanik Ali Salatusa nam navio kao primjer. Kao primjer da se u može naći malo svile ili manji dio ovaj, svile i svilenih dijelova, a to ne znači da je, da je ograničeno na taj, da je ograničeno na tu količinu, tu mjeru. Što znači da je ono mišljenje u kojem se kaže da nije svilena odjeća onoj ona odjeća koja ne provladava svila, kako je li e, značajno jako mišljenje što se može, uzeti kod Rezanje svilene odjeće za ženske pokrivače na glave. Prenosi Alja ibn radijallahu anhu da je Ukejde Duma poklonio poklonio poslaniku Ali Islatu Islam svilenu odjeću pa je on dao Ali i rekavši mu izreži je u pokrivaču i podijeli Fatimama. Pokrivače na glave koje su one nosile, pokrivale svoje glave lica. Kaže, to su poslanikova kćerka Fatima, Esedova kćerka Fatima, Alina, Malika i kćerka Hamza ibn u svakom slučaju ženama je dozvoljeno koristiti svilu u svakom pogledu i bez obzira koju količinu. E sad ono pitanje zašto je Zašto je zabranjeno muškarcima da nosi svilu i zlato? Mada mi zlato nismo spomljali večeras, spomenut ćemo sljedeći puta voda, Prije svega, e, postoji tu i odgojni, i moralni, i plemeniti cilj. Zašto je zabranjeno? Prije svega, Islam je kao vjera snage, ona nastoji zaštititi muškost, odnosno muške odluke, osobine muškarca. Od bilo kojeg vida slabosti, pasivnosti, ženstvenosti, da kažem, jel? To je cilj Islama. Ne treba od muškaraca napraviti žene, niti od žena muškarca. To je e, cilj Islama, odnosno islamski propis. To je glavni cilj zašto? Za žene je da se vidaju, da se nakite, da se, da se ovaj, uljepšavaju i to je svojstveno ženama i to je pozitivno da se uljepšavaju svojim muževima, naravno, ne drugim ljudima. Dok muškarcima je preporučeno, to islam da, da se kod njih ističe ovaj, donekle, neću kazati grubost u smislu, nego eh, da, da se ističe ta muškost u smislu spremnosti, odvažnosti, jel, ovaj, nepokolebljivost i tako dalje. To kaže oblačenje takve odjeće, ako čovjek sebe navika muškare da nosi odjeću svili, da se kitli kao žena, ušnjake, da ovaj, na, zlato, srebro, on poprima osobine žene, postaje, postaje raznježuje se, postaje blag, nježan, mekušat, što kaže ljigavac obično. I zato to je razlog. To je jedan od razloga. A drugi razlog je rasipništvo. U islam, rekli smo, to smo spomenuli, nije dozvoljeno rasputništvo i luksus. To je jedna društvena nepravda. Da ti nosiš svilenu odjeću koja košta 1000 maraka, a neko nema 20 da nosi običnu. Nosi poderavnika. Islam to ne da. Islam to ne da, što znači da nema rasipništva dok drugi muslimani pate. Kada bi se svi pridržavali, muslimani pridržavali Islama, na zemlji bi vladao, vladala pravda i blagostanje za sve. Znači onaj moj metak koji imamo, nije samo moj. Ja moram varati za njega i ne smijem ga raspati. Ako neko nema jeli, šta da jede, a ja raspam i bacam hranu, to mi je zabranjeno. Isto tako je po pitanju odjeće i drugih stvari. Jer nekad ljudi nemaju, rekli smo, osnovnih sredstava za život, a drugi se raspaju. Tako i dođu vi danas imate kod nas primjer masu. Većina svijeta jedna preživljena. Jedna preživljena. Ne može kupiti ni ovaj, obuću ni odjeću za sebe da svoju porodicu, svoju djecu. Dok imate jednu elitu, jedan uži krug ljudi, vlastodržci, ovaj, moćnici u svakom mjestu, pa i ovdje u koji se raspaju. On ima i, i kuću, odnosno vilu, nije kuću, vilu, ima i stan, i luksuzno auto, i vikendicu, ima i šator, kao na rad šator. I on njega nije briga što običan svijet nema šta da jede. uopće ga nije briga. A naćete takvi u džami, dođu u džami, u džumi su oni. Gdje je tu vjera? Gdje je tu ta bogobojaznost koju ne Ali sam govori? Znači, dužnost je muslimana ako zna i vidi da da njegov brat muslima nema šta da ide da obuči, nema da ovaj, novca da plati struju, vode, da školi djecu. Dužno je da osvogi vjerske jednog dana. Jer protiv neki nije pravi musliman. Nije pravi musliman, či znači ima ni potpuno. E zato zlato i srebro za muškarce i ovaj, svila i raskoš, sve ono što je raskoš je zabranjeno zbog, prije svega iz ovih, ovih razloga. A još jedan razlog je da ne smijemo ponašati žene. Ženima je svojstveno da se ovaj, uljepšavaju i odjećom i nakutom i na druge načine. I ako mi to isto radimo ponašamo žene, a znamo da je poslanik Pele Isla to sam zabranio ponašati žene. Muškarcima da ponašaju žene. Imamo još jedno pitanje na kraju, to je industrijska vještača svila. Da li ona dozvoljena? Ona je dozvoljena, jeli, e, kažu islamski učenjaci, jer se hadisi prije svega odnose na onu prirodnu svilu, na prirodnu svilu koja je zretno skupa i rijetka i ona je e, bila nekakav, kažem, znak tih e, velikodostojnika, kraljeva i tako dalje. A to je, rekli smo, to je ta svila koju pravi, e, zanimljivo je, pravi odnosno svilena buba ili buba svilopredna, tako je zove, buba svilopredna. Ovim bi završili sa svilom, jeli smo završili. Oprizno je, kad bi sam i bolje i kad je u pitanju industrijska i vještačka svila ovaj, da, i tu izbjegavamo, jer i ona isto može čovjeka da da pravi, odnosno da stvara te osobine ženstvenosti i nježnosti, što nikako nije pohvalno kada je u pitanju musliman muškarac. ja bi s ovim jel, hadisom završio, tako kao li hada, u stakfiru i velikom se stakfiru, innehu uvala Allahu